Anne Mounsey estis angla directisto, organisto, componistino, concert organizanto cae music instruisto. Si ludis activan rolon en la londona musica seneio dun prescau set dec iaroi. Iam et de la agio de ses iaroi, Anne Mounsey ricevis piano leccionoin cae music teorion en la fama piana academio de Johann Berhard Logier. La componisto Louis Spar, quiu visitis la instituton en 1810, jam rimarcis la talenton de Anne Mansi por componado. En siei memorajoi, Spar comentis estas tre rimarkinda la instrua metodo de Herr Logger, que de la plei unua leciono li instruas al siai lernantoi harmonion cune cun ludado de la piano. Crom en l'Academio, Anne Mouncy prenis privata in lezionoin in priorgeno ce la directisto cae solisto Samuel Wesley cae ce Thomas Atwood, organisto ce la catedralo de Santa Paolo en Londono. Ie sia dec iaro, si ricevi sian unuan tascon ciel organisto en Londona pregeio, cae si daurigis ciel pregeia musicisto dum prescau quindec iaroi sit sia emeritigio en 1883. Dum la sama tempo, si instruis musicon en privata lezionoi pri organo, piano, cae music teorio. Si est disconata quiel excepta instruistino. Dum multa iaroi, si direktoris sanctae concerto in lacrosbi hall, quiu rapide igis uno la plei popularei concerteioi en Londono. Tie si presentis novigan serion de ses concertoi en sezono. Gia starigo estis laudinda, char gi estis dedicita alla presentado de vercoi malofte presentitai publice. Tia manieri, Anca si povit certigi la presentadon de multe del solistoi, componistoi, cae de si mem, ciel soluda organisto, componistino, cae pleiversaine corus directisto. Tiui ci concertoi estis trebone acceptitai de la sozio cae de la criticistoi. En decembro 1846, de Time scribis. Fraulino Monsi comensis sian ciu jaran serion de ses sanctai concertoi. Citiui estas inter la plei bona musica distro en la urbo. Miss Monsi, talenta componisto cae organisto, disponigas sem pagan asistadon cae controlas la preparadon de la concertoi. La unua de citius zono havis grandan ceeston cae la programo estis tre interesa. La vercado de Anne Mansi estis amplexa cae riche. Gi includas oratoria incantatoin cae odoin, cant vercoin, pli ol centu det cantoin por sol vocio cae piano, cae multa in collectoin de sia liturgia laboro. La plei multo er la publicajoi, vercoi cae collectoi, estis presitai fare de fama i londona i eldonistoi. Si publicigis multa in componajo in por piano cae diversei sol instrumentoi, ciel quadriloin, polcoin, mazurcoin, cae taranteloin, same ciel variazioin priconatai temoi cae melodioi. Si estis frue reconita cae publice honorita ciel el stara musicisto. Si estis electita en la Londona Filarmonia Societo en 1834. Quin jaro in poste, si igis membro de la Regia Societo de Musicistoi, cae, en la posta jaro, si aperis kiel fondinta membro de la Societo de Virinae Musicistoi. De la malfruae 1834 jaroi, Anne Mansi productis plura in voce in en cun con sia pli edzo, William Bartolomeu, quiu mem scribis texto por si por adapti germanen in Quiam in. Ciam An Mansi Bartolomeu iam estis conata kiel componistino cae musicisto, la gazetaro occupigis per regula recenso e de ŝia laboro. Ne nur eh, la musica cavalito convinquis la critiquistoin sed iliofte ofte la structuron kaj la technicon de la En la Recenso de la canto Yesterday and Tomorrow, verquita por la poemo de Charles Swin, The Musical Times scribis en mil 1800 la pensema poesía de Charles Twin ricevis la simpatía en cadron de Mounsi Bartolomeo, qui es nomo estas garantio de música el starezo. Se la componisto ne estus el perfecta mastro de la teoría, la melodio estus tro per la peso de la compano. Sed la accordoi tiel glate movillas cun la voce parto che ili ricigas sen geni la fluon de la musico.